Արցախում ավելի շուտ երկու թղթակից ունեի, մեկը Ստեփանակերտից էր, մյուսը ես էի։ Ու մեկ էլ տպագրվում էի նաև շրջանային թերթում աշխատանքում։ Կարինե Դադամյանն է։ Ասում էր չէր պատկերացնի, որ տասնամյակներ հետո հենց ինքը կղեկավարի ամառած դարձած շրջանային աշխատանք թերթը։ Սկզբից ասեմ, որ ես ուզում էի ճարտարապետ դառնալ։ Բայց Իմ հայրը մասնագիտությամբ մեխանիզացիա ինժեներ էր։ Ու մտածում էր, ես երբեք իմ աղջկան թույլ չեմ տա, որ նստի ու ինչ որ գծագիր գծի, որտեղ դա շատ դժվար աշխատանք է, հա, հետո շինարարություն, աղջիկ քիչ չեր չեր համատեղում։ Բայց քանի որ արդեն ստեղծագործելու այդ ունակությունը մոտ կար փոքր տարիքից, երբ որ մասնագիտության մասին արդեն սկսեցի հերթական արդեն ճարտարապետից բացի մտածում էի մասնագիտություն ընտրելու շուրջ հասկացա որ ես կարող եմ ինձ դրսևորել այս մասնագիտության մեջ բայց նաև հասկացա, որ Երևանում սովորելու այդ հնարավորությունը ես չունեմ։ Սկսվեց պատերազմը, ավելի շուտ շարժումը, խառը, ասպես իրավիճակ էր, ծնոներ չէին ուզում, որ ես Արցախից դուրս գայի։ Ուտրությունս կարկնեց արդեն Ստեփանակերտի մանկավարժականի վրա։ Ընդունեցի պատմա բանասիրական ֆակուլտետի բանասիրության բաժին։ Ու հետագայում արդեն դարձավ հայոց լեզու եւ գրականություն։ Բայց ելի շարունակում էի ստեղծագործել։ Ասեմ, որ թղթերս երբ որ հասնում էի մանկավարժականի համար, հանձնաժողովին, երբ որ նայում էին, ասում էին, դե ժամանակ եւ և Գյումր կանջից էի բերել բան, տեղեկանք նաև մեր Մարտունու շրջանային թերթից ասում են սա քո տեղը չէ։ Բայց դե քանի որ այլընտրանք չունեի, 80-ականներին լրագրողի մասնագիտություն ընտրելը համարձակ որոշում էր եւ բոլորին չէր հասու, բայց իր սիրտը միշտ լրագրության հետ էր։ Կյանքի ուղիները սկզբում դպրոց տարան, հետո 2000 թվականին ամարասում ընդունվեց աշխատանքի եւ տարիներ հետո արդեն սկսեց ղեկավարել Մարտունու շրջանային լրատվամիջոցը՝ Ամարասը։ Տիկին Կարինեն ասում է. «Լինել կին եւ համատեղել լրագրողի մասնագիտության հետ դյուրին չէ, բայց կարողանում են»։ Եթե կինը երեք ընտանիքի կին է, ասեմ, որ դա շատ-շատ ավելի դժվար կլինի։ Նույն բարագայում մի քիչ ավելի հեշտ է ստացվում քանի որ իմ ազատ ժամանակը շատ բայց ընդհանրապես եթե կա ցանկություն ուրեմն կստեղծես հնարավորություն եթե կա նաև սեր առանցքում սեր ամեն հնարավորություն ստեղծում բոլոր մասնագիտություններում են նույն վիճակն ես էսպես եմ մտածում հա այդ ընտանիքից հաճախակի բացակայել ես ունեմ աղջիկներ լիարժեք ընտանիքի կանայք են երիտասարդ ունեն բալիկներ, բայց նրանք աշխատում են նաև շաբաթ, կիրակի, ոչ աշխատանքային, տոնական օրերին ու ժամերին։ Ու դա անում են համաձայնեցված, անում են շատ կազմակերպված եւ այդ հարգանքը հասարակության դիմացինի կողմից վայելում են իմ աղջիկները անկեղծանում եմ։ Երբ նոր էր դարձել 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչ, հերահար նպատակներ չուներ։ Երիտասարդության այդ հերահար ծրագրերով, չէ՞, այդպես են դա սիրակում մեծանում։ Այդ այդ դա չկար մեր մեջ։ Տեսական որոշություններ, եւ ինչպես արդեն հերթական ինչպես կդասավորվեր, չէինք խորանում։ Մասնագիտությունը անդրում ենք, հետո սկսում ենք հասկանալ այդ մասնագիտության բուն էությունը, հետո սկսում ենք հասկանալով սիրել։ Ну и парагайм այդպես էր։ Ես ինչքան աշխատեցի, այնքան ավելի շատ սկսեցի սիրել իմ աշխատանքը։ Ինքան ավելի շատ սկսեցի նվիրվել։ Իսկ մեր աշխատանքը նվիրում է պահանջում։ Առանց նվիրման նվիրվելու չես կարող հասնել քո նպատակին, չես կարող ես դժվար իրավիճակում, ես դժվար պայմաններում, եւ հոգեբանական, եւ ֆիզիկական բոլոր առումներով չես կարող լրագրողի աշխատանքը բավարար մակարդակի իրականացնել։ Լրագրողի ծանր աշխատանքը հատկապես պատերազմի ժամանակ է զգացվում։ Երեք պատերազմ է տեսել Բոլոր պատերազմներն էլ իրենց մեջ ցավ ունեն, կորուստ։ Մենք թե գիտեք ժամանակ մտածումը, վերաբերմունքը, պատկերացումներն այլ էին։ Իմ ժամանակ մենք չգիտեինք պատերազմի սարսափը, սարսափը ցավը ինչ աշճանի կարող է լինել։ Կորուստը, ամենաահավորը մարդկային կորուստը։ Այդ կորուստը զգացին իրենց ընտանիքում։ Կարինեն եւ Կարենը երկվորյակներ են։ Կարենը 20 տարեկան չկար, երբ գախնի կամավորագրվեց։ Սկզբում քույրը չէր հասկանում, ինչու է նա ամեն օր զինվորական հակուստ զենք բերում, խնդրելով օրթակցնի, բայց մի օր հասկացավ, եւ դա առաջին անգամն էր, երբ եղբորը ռազմաճակատ ճանապարհեց։ Դասից գալիս եմ ու մի երկտող եմ գտնում սեղանի վրա։ Ես գնում եմ ինձ կներես ու ժամ 2-ին մենք ճանապարհվելու ենք բանից տեխնիկոմի բակից։ Ես էլ նայում եմ համարյա ժամը 2-ն է։ Պես մենք էլ ապրում ենք տեխնիկոմի հետևի մասում։ Ես այդ փողոցում եի ապրում ու արագ այդպես հողաթափերով բանով վազելով գնում եմ տեխնիկոմի բակ։ Մենք էլ տեսնում եմ այդ մարդ հատար ավտոմեքենան շարվում է, ինքը արդեն նկատում է, իսկ միջև փորձեմ տեսնեմ որն է, այդ մեքենայի մեջ որն էինք ինք արդեն ձերքով անում։ Կրոջ բնորոշմամբ ամենամաքուր մարդն էր, ազնիվ եւ պատասխանատու։ Հայրենիքի պաշտպանության նպատակադրմամբ Կարենը մարտից մարտ էր գնում, նույնիսկ ժամանակ չունենալով ընտանիքին այցելել։ Մի օր պատահաբար հորը տեսավ վերջին մարտից առաջ։ Հայրս էր այդ ժամանակ այնտեղ բազոլեր կաս նա տղա որ ես գնում գոնե գնա մայրը տեսնի արդեն շատ ցավալ ավելի քեզ չի տեսել Ստամբուլից կանեմ վերջին մարտն վերջին գնամ, այլ էլ չեմ գնալ։ Պես հայրս գրկեց, ճակատամբրից ու ճանապարհից։ Ու գիտես Մարիամ Հավորը որն է։ Իմ ծնողները շատ երեխաներին նվիրված ու երեխաներին սիրող ծնողներ էին, բայց երբեք իրենց սերը չէին ցույց տալիս։ Երբեք ես չեմ հիշում, որ իմ հայրը կամ մայրը մեզ համբուրի կամ ինչ-որ քաղցր, պես բանաց հետո այդ փամփուշտը ճնամու կպավ Կարինին այն ուղիղ այն կետում ճակատին որ հայրս ամփրել էր այդպես էլ մարդը չկարողացավ ինքը իրենների միշտ մտածում էր որ երբևիցե երեխայի ամփրել էր ինչ ինչի ինչի ամփրեց էր իրեն մեղավոր էր զգում Առաջին պատերազմից հետո կար հաղթանակ, կար պետականության անթակույցը պարտություն։ 44-օրյա պատերազմը ստվեր նետեց հաղթանակի ազատագրված տարածքների վրա։ Պատերազմը ավերածություններ եւ մահեր է, դատարկվող քաղաքներ, ինչպես բոլորիս Տիկին Կարինեի համար էլ պատերազմը անսպասելի սկսվեց։ Այդ ցավը այդ կորստը միշտ ինձ հետ է։ Գնալու ավելի ավելի ծանր է դառնում։ Դիմանալը, երբ որ հասկանում ես, որ ինչ գնով ստեղծվեց իրենց այդ ստեղծածը հետագայում ինչի վերածվեց։ Գիտես, արդեն հասկանում ես տարիներից, տարիների հերվից սկսում ես դու վերլուծել ու հասկանում ես, որ աստորեն տղաների ինչի համար իրենց կյանքը զոհեցին ինչի համար սկսեցին իրանց այդ նվիրումով այդ ամեն ինչով չարթարացվեց։ Ну արդարացվեց այն չարթարացվեց այն առումով, որ չկարողացանք պահել են ինչ որ ելիք Ստեփանը իրենքը ձեր բերեցին բայց մյուս կողմից մի կարևոր հանգամանք որ այսօր գրանցված է եւ ունենք այդ պետականությունը այսպես ասած պետությունը մեր անկախությունը այսպես հարաբերական միևնույն ժամանակ ամեն դեպքում էդել նաև արդարացնում է գոնե հույս է տալիս սպասում որ ինչ որ մի ժամանակուց է եւ նորից մրցք ասենք այսպես հպարտորեն որ մեր տղաները ինչ որ արել են ճիշտ են արել Պատերազմի ժամանակ գոտե պնդող ոչ վաղանցյալի ջերմ հուշեր արտնացնող նկարներ էին հրապարակում, որ เป զի հերվում գտնվող քաղաքացիները հավատան, որ տուն են վերադառնալու։ Նկարում էր լուսավոր կադրեր, նաև տղաների, որ մեկնում են ռազմաճակատ, գիտակցելով նաև, որ շատ հավանական է, որ դա նրանց վերջին լուսանկարներն են։ Արձագանքներն ավելի շատ իմ մոտ տպարված են պատերազմական այդ օրերից, երբ մարդիկ հավատում էին յուրաքանչյուր խոսքի, յուրաքանչյուր նկարի, հետևում էին անհամբեր, արձագանքում էին։ Եկ դա շատ բան ասում Պատերազմի ժամանակ հայրենի գյուղ մուշկապատեր տեղափոխվել։ Շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ գալիս էր Մարտունի նկարներ, հարցազրույցներ անում, վերադառնում Ամարասի էջով լույս ու ջերմություն սփռելու, բայց երբեմն այդ լույսը քչանում էր։ Ես միշտ հիշում եմ Օնիկի հետ իմ վերջին զրույցը։ Երբ որ տղաները միշտ դիմում էին, կապս կար իրենց հետ։ Խնդրում էին լուսանկարներ, բայց չեզոք լուսանկարներ, որոնք հնարավոր կլինի հույս հավատ են ներշնչում, ասենք թե, ու կարող հնարավոր կլինի դրանք հրաապարակել։ Օնիկը մի քանի լուսանկարներ ուղարկեց, չէ, դիրքը երևում էր, դրանք հնարավոր չէր հրաապարակել։ Խնդրեցի, որ նորերն ուղարկի, բայց իմ պահանջներին համապատասխան։ Խոստացավ, ասած վաղ անպայման, անպայման վաղը ես ձեզ լուսանկարներն ուղարկելու եմ։ Իսկ վաղը չեղավ, վաղը արդեն Օնիկը չկար, ֆիզիկա մեկ էլ Գևորգի լուսանկարն եմ հիշում արևածագա դիրքից։ Միջալը շատ մեծ տարածում է գտել այդ լուսանկարը։ Որ դիրքից նա եկել էր հանգստանալու շատ կարճ ժամկետում։ Ու այդ լուսանկարն ուղարկել էր ինձ։ Ինքն էլ էր հավատում, որ չենք պարտվի։ Հոկտեմբերի 29-ին դուրս եկավ Արցախից։ Վերջին պահը, որ շատ տպավորվել էր, զինվորն էր, որ հանգստի ժամին հենվել էր թթենուն, զենքը գրկած, քնած։ Այդ պատկերը մտքում հասավ Երևան։ Հետո զինադադար։ Վերադարձավ տուն ու սկսեց նորից աշխատել։ Այդ ժամանակ էլ զարմացնող եւ հիացնող փաստեր շատ կային։ Ասել էի Մարտունի պիտի գնայի, արդեն պիտի հասնեի Վանո։ Մեր վարչակազմի շենք Այսպես խփում էին արդեն։ Կող նայեցի, տան, այսպես պատոհանին կատու էր։ Կանած, այդ կատուն այսպես ձերքերով ցաթերով թե մրցներ մակրոն թե ինչ, բայց այն տպավորություններ որ պաշտպանում են։ Հերթական անգամ ամարտունի է եկել, էլի հարցազրույցի ընդհանուր իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նաև լուսանկարների համար, քանի որ դուրս էինք եկել ընդհանրապես միջինսով շալվարեր հագինես մի հատ ամարայի կոֆտա։ Մտածեցի տուն գնամ ինչ-որ մի բան վերցնեմ։ Եկա ու ասես կողքից նայում եմ նոր արդեն հասած մեր բակի փայտը թափած ցանկարներ ու պատկերները չի կարող անտեսել։ Մեկ էր մի կարմիր շատ լավ սիրուն խնձոր, որ եկել հասել էր այս այդ կամ որ մեր բաժան հարևանից կողքը ընկած էր։ Դուրս է եկել գիշերային արտոնիներ, պես լոր։ Հիմա ես ուզում եմ որ մարդիկ հիշեն մարտոնին իր այդ երոսերի մեջ կյանքով լցված։ Փորձում եմ միշտ այսպես լուսավոր, հույս հուսադրող, այդպիսի լուսանկարներ ու այդպիսի ինֆորմացիա հասցնել մեր բնակչությանը։ Ու շարք եմ արել, էլի նկարներ եմ քիչ տեսնում են ուրախանում են հավատում են Սամանային դարձած մեր գյուղերում ճակատագրերը եւ պատմությունները տարբեր են։ Մեր օրյա իրականության հանդեպ արձագանքներն էլ են տարբեր։ Նկարի պատմություն ունեմ յուրիշ։ Երբ որ պատերազմական էս գործողություններն արդեն ավարտել էին ու յուրիշի առաջիններից էր, որ դասընթացները դեր սկսվեցին այնտեղ։ Իմ համար դա շատ զարմանալի էր, որտեղ իմանալով յուրիշի դիրքը շրջապատված լրիվ հակառակորդի դիրքերով ու իմ համար շատ զարմանալի էր, որ այնտեղ պիտի նորմալ դասալաս դասա դաս վարին։ Գնացինք ներկայացանք, բրոցի տնորին հարցրեցի, ինչքան աշակերտ է ներկայացել, ասում են բոլորը ներկայ են։ Մենք պակաս աշակերտ չունենք։ Ինչպես, ասում են, այսպես։ Եվ բնակչությունը լրիվությամբ վերադարձել, եւ երեխաներն են պարապմունքների։ Մագնացինք դասարաներով երեխաներին ուզում էի տեսնել, ինչպես են այդ պայմաններում այդ երեխաները պարապմունքները ոնց են կազմակերպվում այդտեղ նկատեցի ինչ-որ դասարանում, բանա, նկարչության դասեր ու նկատեցի մի երեխայի, ով սարեր էր նկարում ու սարերի վրա հայկական դրոշներ։ Դա ցնցող պատկեր էր։ Այդ նկարներ ունեմ ջալոցի մոտ։ Հիմա մտեցա, այսպես փոքրիկին ասում եմ, ես ինչ ես նկարում, ասում եմ սարեր ու մեր դրոշները։ Ասում բա ինչու ես այս մեր դրոշներին չէ այս սարերի գագաթներին կանգնեցնում։ Հիմա այսպես թեքվեց պատուհաններ։ Դիկո դիմաց ասում նայեք, նայեք այն սարի վրա թուրքի դրոշն կանգնեցրած։ Ես չեմ ուզում որ թուրքի դրոշը լինի կանգնեցրած։ Ես ուզում եմ որ այդ սարերի վրա ես մեր հայ, հայկական դրոշը տեսնեմ արտասուկ նայես աչքերում ավդորցիկինը պատմում է որ դե գիտես ավդորի ճանապարհից մի քանի մետրի վրա հակրակորտի դիրքն է հիմա ասում է գիշեր ասում իմ, իմ տան այդ ննջարանի պատուհանը նայում է այդ դիրքին ամբողջ գիշեր ես սպասում եմ չեմ քնում ասում սպասում եմ տեսնեմ այն դիրքի լույսը երբ անջատվում որքան է որս մանջատվում է հետո մի մտածում եմ կարող է հանկարծ հարցակվում եմ Այս օրերին շատ են թեմաները, բայց ինչպես ասում է, լավ լուրերի մասին է ուզում խոսել միայն։ Մենք տների տանիքների վերանորոգման մասին ենք խոսում, ճանապարհաշինության մասին ենք խոսում, ասֆալտապատ, բայց անվտանգությունը մեր շքիցը ձգում է։ Այդ անվտանգության խնդիրը, որ լուծված չէ, չես կարող հանգիստ ուրախանալ այն հաջողություններով, որ այսօր մենք ունենք։ Իսկ հաջողությունները շատ-շատ են։ Եթե հիշենք պատերազմական այդ գործողությունից անմիջապես հետո ինչ վիճակում էր գտնվում մեր երկիրը, հետո ինչքան փոփոխություն եղավ։ Այսօր ինչքան միջոցներ ան ներգրաված, ինչքան եւ պետական, եւ հովանավորչական, ինչքան ծրագրեր կան։ Դա ահրելի աշխատանք է որ իրականացվել է։ Բնակչությամբ ամենամեծ շրջանում շատ մարդկանց է հանդիպում։ Աշխատանքի բերումով շատերի հետ է խոսում։ Եվ իրեն մտահոգողը պատերազմից հետո մարդկանց հոգում բուն դրած չարությունն է։ Ես վերջին շրջանում շատ է այսպես մեծ թափ է ստացել չարություն։ Ասում ասում են դժվար կյանքը եւ դժբախտությունները մարդու վրա երկու ձևով են ազդում, կամ այդ մարդուն շատ ավելի չարն են դարձնում, կամ շատ ավելի բարի։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ չարությունը միմյանց հանդեպ այդ լարվածությունը վերանար։ Որ նու վերանար չի կարող մարդը իր բնույթով այդպեսին ագոնը կչանար։ Որ մարդը գիտակցեին ինչ են կորցրել, գիտակցեն, որ մարդ մեր կողքին մարդիկ կան, որ իրոք շատ ցաներ վիճակում են կարողանանք աջակից լինել այդ մարդկանց։ Մեր կողքին Մարտունու ամառած շրջանային թերթի խմբագիր Կարինե Դադամյաններ։ դա